Umar roziyallohu anhu ning farz bo'lgan namoz, roza, zakot, haj, amr ma'ruf, nahy munkar mana shunday farz bo'lgan amallarda ixlosni ko'rib ajablanishlikka hech qanday bir holat hojat yo'q. Nima uchun? Chunki Umar farz bo'lgan ishlarda emas, balki muboh bo'lgan, taqvo qilinmasa ham bo'laveradigan ishlarda ham go'yo bir farzda taqvo qilayotgandek, farzda ixlos qilayotgandek ixlos qiladigan kishilardan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yahudlar bilan bo'lgan oxirgi g'azot <clears throat> Haybar g'azotiga chiqarkanlar sahobalarni to'plab turib aytdilarki, ana shu Haybarga borganlarida ertaga men bayroqni shunday bir kishiga beramanki, u kishi Alloh va Rasulini yaxshi ko'radi va Alloh va Rasuli ham u kishini yaxshi ko'radi. Musulmonlar mana shu kechasi hammasi o'ylanib chiqishdi. Kimga berarkin? Shu bayroqni olishlik ta'masida Umar ibn Hattob aytadi: "Hech qachon hayotimda amirlikni, boshliqlikni xohlamaganman, lekin mana shu Alloh va Rasulining muhabbatiga yetishlik sharafiga tamom umidim borligi uchun ertaga qani edi menga bayroqni bersa deb umid qilgan edi." Boshqa o'rinda Umar ibn Hattob hech qachon amirlikni boshliqni xohlagan emas. Bayroqni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu qo'yib beradi. U zotning zohidligi qanday edi? Zohidlik haqida bir qancha suhbatlarda olib o'tgan bo'ldik. O'rni kelganda bir takrorlashib qo'yamiz. Zohidlik degani ba'zi kishilar o'ylagandek tarki dunyo qilishlik, oilani tashlab qo'yib chiqib ketishlik yoki umuman oila qilmasdan tijorat bilan shug'ullansam, uy solsam, oila qilsam, Allohdan meni chalg'itib qo'yar ekan deb turib, tarki dunyochilik qilishlik islomda yo'q. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, islomda rahboniyat yo'q, tarki dunyochilik yo'q. Zohidlik nima? Zohidlik kishi uylanadi, tijorat qiladi, bola chaqa topadi, dunyoda ishini xuddi o'lmaydigandek qilib yashaydida, shu dunyoga qalbini bermaydi. Haqiqiy zohidligimizni qayerdan bilishimiz mumkin? Dunyo matosi kelganda quvnamayotgan bo'lsak, Dunyo matosi qo'limizdan ketib qolgan paytda siqilmayotgan bo'lsak, demak biz zohidmiz. Bu narsa uni xursand qilib, bu narsa uni xafa qilmaydi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu qo'lida Fors va Rumning oltinlari shunday oqib kelgan edi oldiga. Shunday boy, shunday qudratli mamlakatda xalifasi bo'lishiga qaramasdan dunyoga parvo qilmaydigan kishilardan edi. Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu aytadi: Umar roziyallohu anhu islomga bizdan keyin kirgan bo'lsa, Bizdan keyin hijrat qilgan bo'lsa, nimasi bilan bizni o'zib ketdi ekan? Shu to'rda ko'p o'ylanardimda, oxiri javobini topdim deydi. Umar deydi, zohirligida bizdan o'tib ketgan ekan. Dunyoga qalbini bermaganligi uchun bizdan o'zib ketgan ekan. U kishining dunyodan behojat bo'lishligi, dunyo qo'lida bo'lib turib, bundan ustun turishiga bitta misol, bu kishi xalifa bo'lib turgan paytda, islom mamlakati eng qudratli mamlakat bo'lib turgan paytdagi xalifa minbarga chiqib xutba o'qir ekan, ustida 12 ta yamoqlik ko'ynak bilan turib gapirar edi. Davlatda birinchi kishisi, eng qudratli mamlakatda rahbari yaxtagida 12 ta yamoq bilan turib. Dunyo musulmonlarni qo'liga asta oqib kelishlikni boshlaganida otasiga qarab turib, "Ey Amiral Mu'minin, mana bu kiyib yurgan qo'pol xunuk kiyimingizdan boshqacharoq bir yaxshiroqni kiysiz. Axir har xil odamlar keladi oldingizga, elchilar, Mana u yeyotgan dag'al oddiy taomingizdan shiniroq, xushbo'yroq bir ovqat yesangiz deb otasiga shu narsani tavsiya qilganida Umar hatto roziyallohu anhu aytadiki, "Men sizni malomat qilaman shu gapingiz uchun. Axir siz Rasululloh va Abu Bakr qanday shiddatli, og'ir, qiyin, faqirona hayot kechirganligini esdan chiqarib qo'ydingizmi? Axir Rasulullohning uyida falon-falon kunlar ovqat bo'lmas edi. Rasululloh mana buncha mana shu kunlar och yurar edi. Qorniga tosh bo'lib yurardi deb eslatavordi. Hafsonamiz yig'lab yubordi oxiri. Agar dedi Umar ibn Xattob Rasululloh bilan hamda Abu Bakr bilan dunyoda birla bo'lganimdek oxirat diyorida ham ularga sherik bo'lishimni xohlasam, ular yashagandek faqirona hayot kechirishim shart dedi. Vaholanki dunyo qo'li yoqib kelar edi kishini. U kishini zohidlik haqida gapiradigan bo'lsak, Anas roziyallohu anhu aytadi: "Umarni ustidagi ko'ynagini bitta yengida bir-biriga o'xshamaydigan to'rtta yamoqni sanadim" deydi. Yo'qchilikdan emas, yana qaytarib aytamiz. bo'lganida oshib toshib ketganda ham mana shunday faqirona hayot kechirgan. Chunki Rasululloh mana shunday hayot kechirishni ixtiyor qilgan edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bilan Omir ibn Robiya hajga chiqdi. Omir aytadiki, Madinadan chiqib haj qilib qaytib kelish yo'l mobaynida Umarga safarda hamrohlik qildim. Umar uchun alohida chodir, yopinchiq yoki qandaydir bir soyabon qo'yilmadi ustiga. Kim bu? Xalifa edi bu. Agar xohlaganida chodir emas, bitta qishloqdagilar barpo qilib qo'yishardi yo'lida. Lekin faqirona hayotga ixtiyor qildi. Ustidagi ko'ynagini yoki tagiga soladigan bir matoqini daraxt ustiga tashlardida soya qilib shuni tayda o'tirib, birorta xizmatkor diyon domasidan shunday bir faqirona haj qilgani borib keldi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu dunyoga behojat zohid kishilardan edi. Muoviya roziyallohu anhu Umar haqida aytadi. Dunyo Abu Bakrni xohlamadi. Abu Bakr ham dunyoni xohlamadi. Endi dunyo boylik Umarni xohlab keldi, lekin Umar dunyoni xohlamadi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu oldiga mana aytdik Fors, Rum saltanatlarini xazinalari, boyliklari shunday oqib kelar edi. Lekin ulardan yuz o'girdi, ularga nazar ham solmadi. Kunlarning birida Umar ibn Xattob o'zini ashablari bilan axlatxonani oldi o'tdi. Bir og'iz cho'da to'xtab turdi. Ashablari haligi axlatdan chiqayotgan badbo hiddan ozor chekib, bir burunlarini ushlab bir ozor chekishdi. Umar ibn Xattob ularga qarab turib, "Mana" dedi. "Sizlar haris bo'lib orqasidan qo'yilgan dunyo" dedi. "Kelinglar mana" dedi. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni so'zlarini qaytargandek bo'ldiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'lib ko'chada qolib, sasib jiyib ketgan bir echkini bolasini shunday ko'targandilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Mana dunyo deganda. Mana kimilar shuni mendan 1 dirham yoki 1 dinorga sotib olasizlar. Ha Rasululloh agar bu 1 dirhamga arziydigan bo'lganida egasi tashab qo'yarmidi buni ko'chaga deganda, sizlar intilayotgan dunyo xuddi shunday degan edi. Ularni dunyoga bo'lgan qarashi, dunyoga bo'lgan tushunchasi mana shunday edi. Bizda ha? Ular Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'rgatganidek, dunyoni ishini, tijoratni, uy solishlikni yoki boshqa bir dunyo ishlarini qilishar edi. Lekin ibodatni esa hozir o'lib qoladiganiga qilar edi. Bizda qaysinisi qolgan? Bir mulohaza qilib ko'raylik-da. Yaxshi bilamiz qaysinisi bor. O'lmaydi yo'lda dunyoda ishni qilamiz, lekin oxiratda ishiga ulgiysan degan shaytonni aldovga tushib qo'yamiz. Ha, ulgiysan hali 40 ga kirganda boshlab olasan. Pensiyaga chiqqanda boshlab olasan. Shayton mana shunday aldab qo'yadi bizni. Lekin bu kishilar bunday bo'lishmagan. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu yerdan bir siqim turpoq olardi deb aytardi. edi shu turpoq men bo'lsam? Qani edi yaralmaganimda? Qani edi onam meni tug'maganida? Bu kishi kim? Bu kishi tirikligida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni roziligini olgan, u zotni tillaridan jannati ekanligini xabarni eshitgan, iymoni ochiq ravshan, dinni ustuni, qanoatli zohid bo'lgan Umar ibn al-Hattob Allohdan shunday qo'rqib turibdi. jannatligini eshitgan Umar shunday qo'rqayotgan bo'lsa, biz qanday bo'lish kerak holatimiz? Agar Darud Umar ibn Hattob osmondan bir nido qiluvchi aytsa, yer yuzidagi hamma odam jannatga kiradi, faqat bitta odam kirmay qoladi desa, o'sha odam men qolmasmikinman deb qo'rqaman. Agar hamma dozoqga kiradi, faqat bitta kishi kirmaydi desa, o'sha kirmaydigan odam men bo'larmikinman deb umid qilaman derdi. Bu kishining qalbida Allohning azobidan qo'rquv hamda rahmatidan bo'lgan umid ikkalasi teng boradi. Musulmon qo'shini Ozarbayjonga kelganda mana shu Ozarbayjonga kelgan qo'shinning lashkar boshlaridan Utba ibn Farqat bir shirinlikdan totib ko'radi. Mana shu paytlarda Forsga yurish qilgan bo'lsa musulmonlar Forsni nohata bir xabar kam deymizmi mana shirinliklar nohata bir mohir bo'ladi ular tayyorlashlikka. Ana shu shirinliklardan totib ko'rib turib, shu shirinlikdan, shu xolvadan ikkita katta idishga solib Umar ibn Xattobga ham ilinar ekan. Ikkita odamga bu narsani topshirib Madinaga jo'natadi. Bu ikkita elchi ikkita ishchiga bu shirinlikni olib borib Umar ibn Xattobning oldiga qo'yishdi. Umar ibn Xattob olib totib ko'rdida, nihoyatda shirin ekanligini ko'rib, bu nima dedi? Ha shunday shunday shirinlik. Shirinlik. Bu shirinlikni musulmon qo'shinini hammasi yeydi. Hamma yeyotgan narsani olib keldinglar menga? Ha, yo'q, buni hamma olmaydi dedi. Yopinglar dedi. Olib tarqatinglar va mana hatto utubaga yetkazib qo'yinglar. Ey utuba, Bu shirinlik seni onangni yoki o'zingni mehnatingni puliga kelgan emas. O'zing yeyotgan narsadan qo'shinni ham to'ydir, o'zing kiyayotgan narsadan qo'shinni ham kiydir, qaytarib yubordi. Mana aytdik, Umar ibn Hattob farz bo'lgan, vojib bo'lgan emas, muboh bo'lgan o'rinlarda ham Allohdan taqvo qilib o'zini ehtiyot qilar edi. Nima endi hadiya qilingan? Olib yeb qo'ysa bo'laverardi. Lekin boshqalardan oshiqcha bo'lishini hech qachon Umar ibn Hattob xohlamas edi, chunki qiyomatda javob berishi bo'lardi. U kishining shiori nima edi? "Ey Umar, ertaga Robbingga yo'liqqaningda nima deb javob berasan?" degan narsa turardi oldida. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu ning atrofidagi odamlar qanday odamlar bo'lgan? Mana har bitta odam mana bizmi, boshqasimi, kim bo'lishidan qat'i nazar bu o'sha odam to'g'rimi, qiyshiqmi, halolmi, harommi, qanaqa odam bo'lishidan qat'i nazar o'zini atrofidagi odamlarni halol, to'g'ri so'z, birovni haqqini yemaydigan, xiyonat qilmaydigan bo'lishligini xohlaydi. Hammamiz xohlaymiz atrofimizda shunaqa odam bo'lishligini. Lekin shunaqa odamlar biz atrofimizda bo'lishligini xohlasak, Biz ana shu odamlar ichidagi eng taqvodori, eng to'g'ri so'zi, eng Allohdan qo'rqqani bo'lishimiz kerak. Keyin atrofimizni Alloh taolo to'g'rilaydi. Chunki Alloh taolo aytadi: "Innalloha la yughayiru ma biqaumin hatta yughayiru ma bi anfusihim." Insonlar o'zlarining ichidagi narsalarini isloq qilmagunlaricha Alloh ularni atrofidagi narsalarni isloq qilmaydi. Ay Demak, atrofimizdagi odamlarni yaxshi bo'lishini xohlasak o'zimiz yaxshi bo'laylik. Umar ibn Hattobning oldiga bir matoh keltirildi. Ya'ni kiyim tikiladigan bir matoh. Ba'zi rivoyatlarda ko'ylagan deyilgan. Madina ahliga Umar ibn Hattob teng taqsimladi. Har bitta odamga 2 metrdan bizni tushunchamiz bo'yicha endi oddiyroq qilib aytsak, 2 metrdan bir kiyim chiqadigan 2 metrdan material ajratib berdi. Hamma bir qator yangi kiydi. 2 metrdan. Umar ibn Hattob akamiz bo'yi baland, gavdasini hatto bir ulkan bo'lgan kishi. U kishining 2 metrdan libos chiqmasligi aniq edi. Lekin hammaga tarqalgan kunda ertasi kuni Umar ibn Hattob yangi yaxta kiyib chiqdi. Ya'ni 3 metr yoki 4 metrdan bo'ladi bu. Minbarga chiqdida, "Ey musulmonlar, meni so'zimga quloq solinglar." Salmon turdi turdida shart aytdi. Sizga bizga quloq ham solmaymiz, sizni so'zga itoat ham qilmaymiz. Ey Abu Abdulloh, nimaga unaqa deyapsiz? Siz hammaga 2 metrdan berdingiz. Sizning ustingizda 2 metrdan ko'proq turibdi. Qayerdan olganligingizni aytmaguncha quloq ham solmaymiz, itoat ham qilmaymiz. Birodalar, 2 metr materialga davlatta rahbari, xalifa ega bo'la olmayapti. Bu yo'qchilikdan emas. Fors Romda oldin oqib kelib turgan paytda rahbar xalifa 2 metr yoki 1 metr materialni koyan ya qo'yganiga ondan undan hisob so'rayapti. Shoshilmang Abu Abdulloh. O'g'li Abdulloh ibn Umar'ını chaqirdi. Abdulloh ibn Umar kelganida, "Ey o'g'lim" dedi, Abdulloh dedi, "Meni ustimdagi ziyoda matoh kimniki?" dedi. "Menga berilgan ulushni" dedi. "Otamga berdim, shu ikkitadan bitta yaxday qilib ket" dedi. "A endi gapiring, endi eshitamiz" dedi. Nima uchun Umar xato qilsa, shart tuzatib qo'yadigan atrofida odamlar bor. Nimaga aybini ko'rsa, shart betiga aytib qo'yadigan odamlar bor. Chunki Umar bularning ichidagi eng yaxshisi-da. Atrofidagilar ham shunday yaxshi bo'lishligi kerak. Umar ibn Hattob aytardi: meni ayblarimi menga hadiya qilgan kishi meni eng yaxshi ko'rgan kishim dedi. Zo'r maqol bor. To'g'risini aytsang, otangga yoqmaysan yoki tuqqaningga yoqmaysan. Biz unga yoqish uchun aytishimiz kerak emas, birodarlar. Biz Allohga yoqish uchun aytishimiz kerak. Qo'y endi shu aybini aytib qo'ysam, yomon ko'rib qolmasin. Shu menga o'xshab, sizga o'xshab qo'y deydiganlar ko'payib ketganligidan bir-birimizni aybimizni ko'rmay qo'yganmiz. Endi birorta odam aybini aytadigan bo'lsa, aybini eshitgan odam kibr qilib, uni gapini olmaslikka o'tib qolganmiz. Umar ibn Hattob aytayapti, "Menga yaxshi ko'rinmoqchimisan?" deyapti. Aybimni betimga ayt deydi. Biroda aybini betiga bor aytishlik uchun birodalar avvalambor iymon kerak, keyin yurak kerak. Yurak kerak borib turib, "Mana aybingiz noto'g'ri bo'ldi" deb aytishlikka. Lekin u betiga kelib aytishdi ham o'zini nasihatni yo'llari bor. Demak, Umar ibn Hattob roziyallohu anhu 2 metr matohni oshish olishlikka haqqi yo'q ekan bunday jamiyatda. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu Robbisidan qanday qo'rqar edi? Kunlarning birida kun issiq bo'lib turgan holatda odatda arablar ko'chaga chiqmaydigan vaqtda Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu ko'chada Umarni ketayotganligini ko'rdi. Amir amiral mu'minin, qayoqqa ketyapsiz? Sadaqaga kelgan tuyalardan bittasi ajrab qochib ketibdi, yo'qolib qoldi. Shuni istab chiqib ketyapman dedi. Amir amiral mu'minin, o'zingizdan keyinga keladigan xalifalarni qiyin holatga qo'yyapsiz. Siz qilgan ishni qila olmaydi keyingilar. Ey Ali bunday demang. Bunda demang, agar Furot daryosini shakasida bitta qo'zi adashib ketib o'lib qoladigan bo'lsa, zoya bo'lsa musulmonlarning mulkidan bittasi. Qiyomatda Alloh mendan hisob-kitob qilishdan qo'rqaman. Ertaga obbinga yo'liqsang, nima deysan ey Umar degan shiorida u ekan. Furot qayoqda? Umar ibn Hattob qayoqda? Lekin ana shu joydagi qo'zini yo'qolib qolishligi meni yelkamdagi mas'uliyat deb gapiryapti Umar ibn Hattob roziyallohu anhu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh tomonidan hijrat qilishlikka izn olganlarida o'zining hamrohi Abu Bakr bilan Madinaga qarab hijrat qilishdi. Abu Bakr Siddiqni mana darsda aytib o'tganmiz, batafsil. Rasululloh va Abu Bakrning chiqib ketganligini bilgan Quraysh ularni tirigi yoki o'ligini tutib kelgan odamga 100 ta tuya mukofot va'da qilishgan edi. Juda ko'pchilik istadi, lekin topa olmadi. Yagona topgan va yetib kelgan kishi Suroha ibn Malik al-Jushumi edi. Suroqani qissasini mana sahobalar tarixida gapirdik, Abu Bakr tarixida gapirdik, 10 ni kelganda aytamiz. Suroqa ibn Malik u paytda mushrik bo'ladi. Rasululloh Abu Bakrning orqasidan bordi va payg'ambarimiz bir necha marta qo'llarini ko'targanda otni yerga saylib oyog'i qaytib kelishga majbur bo'ldi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va'da qilgandilar. Ey Suroqa, Kisroni belagi uzuklari qo'lingga taqqaningda qanday holatda bo'larkinsan degan deganlar. Suroqa payg'ambarimizdan omonlik xatini yozdirib olgandan keyin qaytib va aytayapti. Yurtidan quvilgan, yurtidan qochib chiqib ketayotgan, boshiga tuya tikilgan kishi yer yuzidagi eng qudratli ikkita mamlakatni bittasini podshohini bilak yuzini va'da qilyapti deb hayron bo'lib ketdi. Umar ibn Hattob davrida Fors bilan bo'lgan hal qiluvchi Qodisiya jangida musulmonlar g'olib bo'lishdi. Payg'ambarimiz 20 yil burun va'da qilgan bilak uzuklar tushdi musulmonlar o'ljasiga. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu oldiga Sa'd ibn Abi Waqqas o'ljalar qatorida Kisroni etigi, kamari, kiyimlari, qilichi, toji va mana shu bilak uzuklarni qo'shib jo'natdi. 20 yil burun faqir bo'lgan, Dushmanlari ko'p bo'lgan, boshiga 100 ta tuya tikilgan payg'ambarimiz va'da qilgan narsa ro'yobga, haqiqatga chiqdi. Bu Kisrodan qolgan o'ljalar tushdida Umar ibn Xattob qavmga qarab turib, ana shu Sa'd ibn Abi Waqqas jo'natgan kishilar ichida Suroqa ham kelgan edi. Umar to'planib turgan kishilarga qarab turib, ularning orasida eng bo'yi balanti Suroqa ekanligini topdi. "Ey Suroqa beri keling" dedi. Suroqaga bilayizni va'da qilingan. endi qolgan kiyimlari ham, qolgan qilishlari ham menga tegib qolarmikin deb ta'ma qilib turdim dedi. Keldim. Kiyim bo'ladi dedi. Kiydim dedi. Endi u nariroqqa boringchi dedi. Ozgina ketgan, endi bu yoqqa qarab keling dedi. Kisroni etigi Kisroni kiyimi, Kisroni qilichi, kamari boshidagi toji bilan shunday kelardi. Umar ibn Xattob qarab turib, "Hay, hay, hay, hay, Banu Mudlish qabilasidan bo'lgan Arobiy yigitni ustida Kisroning kiyimlarimi dedi. E Suroqa dedi. Agar Kisro tirik bo'lib, shu kiyimlar bilan turganida o'zini saroyda, sen oldiga borib turishliging sen uchun, seni qabilang uchun qanaqa sharaf bo'lar edi. Endi Kisroning kiyimi sen ustundagi matoh bo'lib turibdi dedi. So'ngra yig'ladi. Parvardigoro, yaxshi ko'rgan payg'ambaring Muhammad alayhisalom va uni do'sti Abu Bakrga bermagan, dunyoni menga berding. Makr qilish uchun berib qo'ygan bo'lmagin. Parvardigora dunyo fitnasidan o'zing asragin. Abdurahmonga buyurdi. Bu narsani musulmon o'rtasida tarqatib tashladi. Bila yuzini Suroqaga taqdi, "Ey Suroqa ke" dedi. Qo'liga yildi, "Ko'tar qo'lingni" dedi. Qo'lini ko'tardi va butun musulmonlar yig'lagan holatda kuzatib turardi, chunki Rasulullohning 20 yil burun bergan bashorati endi ro'yobga chiqqan edi. Lekin mana shunday dunyo kelishligi bilan Umar ibn Hattob g'ururlanib fitnaga ketmas edi. Minbarga chiqib turib xutba o'qir ekan shat to'xtatdi xutbasini. Va ey odamlar dedi, men kechaylar Banu Mahzum qabilasidan bo'lgan xolamning qo'ylarini bir xovuch xurmo evaziga boqib yurgan cho'pon yigitim dedi, tushib ketdi. Abdurrahmon ibn Avf kelib, Ya Amir al-Mu'min, nimaga bunaqa dedingiz? O'zingizni yerga urishdan boshqa narsa qilmadingiz dedi. Ey Abdurrahmon, nafsim menga vasvasa qilishni boshladi. Nafsim menga, ey Umar, sen shunday darajaga yetding. Sen hech kim oldinga tusha olmaydi. Senda qasi yo'q deb g'ururlantirishni boshladi. Nafsimni o'rnida tarbiya qilib qo'ydim dedi. Umarda aytdik, Umarni ichi bilan tashib bir qildi. Ichida fitna boshlanuvdi, o'rnida tiyib qo'ydi. Chunki g'ururlansa arziydigan holatida. Lekin Allohdan qo'rqgan kishi bunday qilmadi. Amr ibn Os roziyallohu anhu aytadi: Abu Bakr Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakrdan keyin bu ummatning ichida eng Allohdan ko'proq qo'rqadigani Umar ibn al xattob edi. Allohdan qo'rqib ko'p yig'laganligidan mana shu ikkita yuzlarida yoshdan oqqan chiziqlar paydo bo'lib qolgan edi. Umar ibn al-Xattob rohibni ko'rib yig'ladi. Kunlardan birida Umar bir ko'chadan o'tib ketar ekan, rohibni ibodat qilayotganligidan xabar topdi va uni chaqirishlikka buyurdi. Nasroniy dinidagi rohib. Tarki dunyo qilgan, dunyodan voz kechgan, oila qilmagan, tunu kun tinimsiz ibodat qiladigan rohibni chaqirishdi. Yuzidan uxlamasdan ibodat qilayotgani, dunyodan kechganligi shunday bilinib turardi. Uni ko'rib turib Umar yig'ladi. Atrofidagi kishilar "Ya amiral mu'minin, Abu bu nasroniy bunga yig'lamang dedi. Bilaman nasroniyligini dedi. O'shuning uchun yig'layapman dedi. Chunki Alloh taolo Qur'onda amilatun nasiba tasla naron hamiya. Mehnat mashaqqat chekuvchidir, ular qizigan dozoqqa kiradir. Ertamandan kechgacha ibodat qiladi. uxlamasdan ibodat qiladi. Dunyodan kechgan Allohni deb qiladi, lekin zalolatda bo'lganligi uchun dozoqqa kirib ketganligini ko'rib rahmim kelib yig'layapman deydi. Agar kim ahli kitoblar ham jannatga kiradi, qaysi din vakili bo'lishidan qat'i nazar Allohning borligiga ishonib turib, savobli ish qilsa, jannatga kiraveradi degan bo'lsa, qaysi din vakili bo'lishidan qat'i nazar degan bo'lsa, bu odam iymonini yangilab olsin. Chunki Adi ibn Xotamut Toyi nasroniy dinida bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga kelgan paytda agar nasroniylikda qolib jannatga kirishi mumkin bo'lganida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni islomga kiring demagan bo'lardi. Inna dina al islam. Alloh taoloning huzurida yagona maqbul din bu islom dini. Islomdan boshqa dinni din qilgan odamlardan Alloh dinini qabul qilmaydi. Shu mazmunda oyatlar bor. Bu kishining oddiy ishlardagi taqvolaridan Bahrayndan Umarni oldiga bir katta miqdorda shu bir xushbo'y narsalar keldi, atropaliklar. Shunda arab aytdiki, shu bir ayol kishi bo'lsa, tarozini yaxshi biladigan, tarozini ishini, shuni musulmonlarga bo'lib-bo'lib bersa deganda, ayoli Otika binti Zayd chiqdi-da, Umarning ayoli, "Men tarozni bo'lishni yaxshi bilaman" dedi. "To'g'ri, yo'q, siz bo'lmaysiz" dedi. nimaga bilmayman. Ha tortayotganingizda qo'lingizga tegib qolgan xushbo'ylarni bunday qilib yuzlaringizga, bunday qilib bo'yinlaringizga sutib olishingizdan qo'rqaman dedi. Birodarlar, bu yuvilib ketadigan narsa bu. Bu yo'q bu. U aloqada urib qolmayapti. Haqtikidan yeb qolmayapti. Qo'lida qolgan yuqni deyapti. Yuzingga va chakkalaringga, bo'yinlaringga surkab olishingdan qo'rqaman. Allohning oldiga borganda seni ayoling ko'proq surkab oldi degan savoldan qo'rqaman dedi. Umar ibn taqa odil podshoh bo'lgan emas, birodarlar. O'shuning uchun Umar odil deyiladi. Bizga ibrat bo'ladigan, namuna bo'ladigan kishilar mana bular. Shulardan ibrat olishimiz kerak. Ana shu xushbo'yliklarni tarqatishlikka ansorlarning ayollaridan birini chaqiradida, ayolini o'zini ayolini yoniga qo'yib qo'yadi. Bu ansoriyning ayoli Hazrat Umar aytgandek tishi bilan idishini yirtayotib, qo'li bilan ajratayotib, qo'liga chiqib qolgan hidlarni ro'moliga surtib olar ekan. Ya'ni isrof bo'lmasligi kerak edi, to'g'rimi? Umar ibn Xattobning ayoli turar ekan, bir hojatdan chiqib ketganda Umar ana shu xushbo'ylik taqsim qilinayotgan xonaga kirsa, xushbo'ylik hidi hali ayoldan kelyapti. Nima bu dedi? Ha, men al-mu'minin isrof bo'lmasin deb boshimga surkib oldim ro'molini oldida. suv bilan ishqab-ishqab yuvib hiydab kirdi Umar o'zi. Hidi ketmadi, turpoqdan olib aralashtirdi. Bir necha marta turpoq bilan suv bilan yuvib hidi ketganidan keyin keyin boshiga o'rab qo'ydi. Umar Mahtob chiqib ketdi, ayoli kirdi. Endi bu ansoriyda ayoli atirni yoki upani tortayotgan paytda qo'liga tegib qolsa, endi turpoqqa chiqaradi. Nima buni qilyapsiz deganda, siz chiqib ketganda Umar Hattob bunday bunday ish qildi deydi. hatto qo'li yuqib qolgan yuqi qiyomatda so'raladigan savol deb qaradi Umar ibn Xattob roziyallohu anhu. Umar roziyallohu anhuning oldiga sut olib kelishdi. Bu kishining hayotidan ba'zi lavhalar bor. Hali tugagani yo'q bu lavhalar. Inshaalloh yana bir necha darslarga yetib boradi. Lekin har bittasi soatlab mulohaza qilinadigan narsalar. bir eshitibla qo'ymaylik bu narsani. Biz ham hayotda Allohdan qo'rqib, birovni bir yuqidan, birovni bir burdan nonidan yo bir luqmasidan ehtiyot bo'lganmizmi? Mana yetim mehson ekan, mana muhtoj bo'lgan odamni to'y ekan deb chigib chiqib ketishlikdan hayo qilganmizmi? Bu minbarda gapiriladigan gap emasdir, lekin uni kelganda aytishimiz kerak. Oliylar deb ko'ngil uchun aytib qo'yadi, dasturxonda hech narsa qolmasa xotinlardan betar supurib chiqib ketadigan bo'lib qolgan ba'zi erkaklar. Siz ayta olasizmi? olaveringlar sira uchun qo'yilgan degan gapida yuragidan aytyaptimikin yoki bitta eslaydi oling deb qo'ying uyatyapti ichkaridagilar olgani degan qistoq bilan aytdimikin uyimizga ko'tarib kelgan taqvo qilaylik taqvo qilaylik uyga olib kelib yegizayotgan bolalarimiz nimani yegizgan bo'lsa shunday bo'lib katta bo'ladi zayd ibn aslam aytadi umar ibn hattobga sut olib kelishdi ichdida so'ngra so'radi qayerdan keldi bu sut sadaqa uchun atalgan tuyalarni sug'organ olib borishgan ekan, shu yerda sog'ib berishdi, sizga ham olib keldim dedi. Ha, senga voy bo'lsin" dedi. "Do'zoqda o'ti bilan sug'orib qo'yibsanmi meni?" deb qo'lini tiqib qayt qilib chiqarib tashladi. Bilmasdan qilingan ishga gunoh yozilmaydi shariatda. Noto'g'ligini bilmasdan qilib qo'ysa yozilmaydi. Lekin Umar muboh ishlarda ham taqvo qiladigan kishilardan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Abu Bakr bilan deydi, musobaqa o'ynardim deydi. Lekin qachon bir savob ishni qilmay Abu Bakr mendan o'zib ketganligini ko'rardim dedi. Abu Bakr mana shunday bir kampirlarni, bechoralarning xizmatini qilar edi. Umar um, Abu Bakrning mana shu sunnatiga ergashgan kishilardan edi. Anas roziyallohu anhu aytadi, Umar ibn Hattob bilan ko'chalar bilan ketar ekanmiz, men tashqarida qoldim, o'zi bitta xonaga hovliga kirib ketdi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin Umar qaytib chiqib kelayotganini oyoq tovushlarini eshitdimda, Umar o'ziga o'zi gapirayotganini eshitdim. Umar o'ziga o'zi aytayapti. Umar ibn al xattob mu'minlarning amirimi deyapti o'ziga o'zi. Hay hay hay hay. Ey Umar, sen kim eding? Allohdan taqvo qil yoki Alloh seni azoblaydi. Umar o'zini o'zi shunday tarbiya qiladigan kishi edi. Shom o'lkalari birin-ketin Umar ibn al-Xattob davrida musulmonlar tomonidan fath qilinib, musulmonlar qo'liga o'tar ekan, Falastin ham musulmonlar qo'liga o'tdi. Uni kalitini olishlikka Umar ibn al-Xattob kelar ekan, Mana mashhur qissa. Tuyani 1 mil xizmatkor yigiti minadi, Umar yetalaydi. 1 mil mingandan keyin Umar minadi, xizmatkor yetalaydi. Quduq ustiga kelgan paytda tuyani yetalayotgan Umar bo'ladi yana. Ya Amir al Mu'minin turib turing, men tushib olaysa tur deydi. Men roziman desa, odil rozi bo'lmaydi, tevadagi zot tur deydi. Suvni o'zi olib xizmatkorga uzatadi. Ana shu safarda davom etib kelar ekan, shaharga yaqin kelgan paytda suvni kechib o'tish kerak bo'ldi. tuyani ustida xizmatkori Umar ibn Hattob o'tirib ikkala oyog'idagi o'tingni yechib, bitta qo'lida ikkita o'tigini ushlab, ikkinchi qo'lda tuyani yetalab olib o'tdi. Kim bu? Yer yuzidagi eng qudratli mamlakatda xalifasi. Kim bu? Tirikligida jannatligini eshitgan. Kim bu? Rasululloh Faruq deb baholagan Umar ibn Hattob mana shunday kamtar odam edi. Shaharga kirib kelganida Abu Ubayda Amiral Mu'minin, "Shunaqa ham qilasizmi?" deganda ko'hrayga bir turtib qo'ydi. Aytdiki, Abu Bayda shu gapni sizdan boshqasi aytsa, boshqacha bo'lar edi. Biz kim edik? Odamlarda eng razil, eng oxirgisi edik. Odamlarni eng haqir edik. Odamlarni eng ozi edik. Alloh taolo islom bilan bizni aziz qildi. Endi islomni qo'yib boshqa joyda azizlagan, azizlik istaganingizda nima bo'ldi? Alloh bizni xor qilgan edi. Musulmonlar qiyomatgacha yashaydigan musulmonlar islomdan boshqa joyda azizlikni istaydigan bo'lsa, Alloh ularni xor qiladi. Fala tahinu va la tahzanu va antumul a'laun in kuntum mu'minin. Sizlar dedi Alloh taolo, mahzun bo'lmanglar. Va tushkunlikka tushmanglar, sizlar oliysizlar deyapti Alloh. Alloh aytayapti oliysizlar. Agar sharti bor, agar sizlar mu'min bo'lsanglar. Agar biz mu'min bo'lsak, bizni oliy ekanligimizni Alloh subhanahu va taolo Qur'onida aytayapti. ular qanaqa shijoatli g'ayratli bir yuragida o'ti bor odam bo'lsa unda rahim shafqat yo'q muloyimlik halimlik yo'q go'yoki bu ikkita sifat bir biriga qarama qarshi bitta odamda bo'lishi mumkin bo'lmagandek yoki halim muloyim birovlarni ko'rinib ehtiyot qiladigan odamni qarasang unda shijoati o'ti yo'q umar ibn hattob ikkalasi ham bor Kunlarning birida umar ibn hattob ko'chada qo'lida darrasi bilan ketar ekan Sinon ibn Salama al-Huzayli aytadiki, bir to'p yosh bolalar bilan deydi, bu kishi ham yosh bola bo'ladi. Madina ko'chalaridagi xurmo daraxtlaridan deydi, terib yurardi. Ya'ni ruxsatsiz teryapti degani. Yosh bolachilik. Terib ko'ynagimga bir qanchasini solib turdim, Umar ibn Hattob ko'chani boshidan ko'rinib qoldi deydi. Birodarlar, Umar ibn Hattob roziyallohu anhu ko'rganda yosh bolalar emas, sahobalar ham qochib ketardi qo'rqib. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ko'chada ketsa, mana shu yosh bolalar bobo bobo deb bo'yniga osilib olar ekan, muloyimligidan, yumshoqligidan, bir halimligidan. Endi Umar ibn Hattobni ko'rsa, yosh bolalar emas, mana aytdik sahobalar ham teskariroq qochar ekan. Umar ibn Hattob o'tib ketsa, bir to'p odamlar turatda bir qo'rqqandek turishadi. Shunday kelatda, "Qo'rqyapsizlarmi mendan?" deydi. "Ha, sizdan qo'rqamiz" deydi. Bu dedi. Men sizlarga qilayotgan zulmdanmi dedi. Sizlarga men zulm qilganligimdan qo'rqayapsizlarmi desa, yo'q dedi. Sizdan zulm ko'rmaganmiz. Siz odilsiz dedi. Sizlar ha unda yaxshi dedi. Agar men zulm qilmasdan sizlarga adolat qilib turib ham sizlar uchun haybatli ko'rinyapmanmi? Demak, bu yaxshilikdan dedi. Hamma bolalar dedi Sinon aytadi, tirqirab biri devor ustiga, biri xurmo ustiga chiqib ketdi dedi. Men dedi qornimga to'lg'izib olgan xurmolar bilan turibman dedi. Umar ibn Hattob keldi, shunday menga g'azab bilan qarab turibdi, qo'lida darrasi deydi. Endi tasavvur qiling bu balaning holati nima bo'ldi? Kattalab teskari qarab qochadigan Umardan. Ya Amir al mu'minin, bu dedi yerga shamolda to'kilib qolgan ekan, shularni terib oldim dedi. Umar ibn Hattob indamadi. Endi ketmoqchi bo'lib turdi, al mu'minin dedi. Ketmay turing dedi. Agar hozir ketib qolsangiz, mo daraxtda turganlar tushib, talashib olishib oladi mendan dedi. Olishmaydi dedi. Yetalab o'zi shu balani uygacha kuzatib qo'ydi. Bu qanaqa kamtarlik? Umar ibn Xattobning mavqeida kim bor oramizda? Lekin bu kamtarligidaqa kimda bor? Umar ibn Xattob Madina tashqarisida turar ekan, boshiga choponini tahlab solib issiqligidan. Shunday piyoda kelardi, piyoda kelar edi. Madinaning tashqarisidan Madinaga kirib kelayotgan, kirib kelayotgan bir kichkina bola eshak minib kelardi. "Ey bola, to'xta" dedi. To'xtadi. eshagingga meni ham mindirib Madinaga olib kirib ketmaysanmi dedi. Shart irg'ib tushdi. "Ey amiral mo'min o'tiring" dedi. "Men sizni orqangizga o'tiraman" dedi. "Yo'q" dedi. "Yumshoq joyga meni o'tkazib qattiq o'ziga o'tiraman deyapsanmi?" "Yo'q" dedi. "Sen meni olib borib qo'yapsan" dedi. Umar bolani orqa tomoniga chiqashib o'tirdi. Va oyog'i yerga tegib turmay turgan Umar shu kichkina bolani orqa tomoniga uchqashib Madinaga kirib kelayotganligini butun Madina ahli ko'rib turdi. Umar ibn Hayottobni roziyallohu anhuni hayotidan bu lavhalarda gapirsangiz, bizni hozirgi aqllarimizga sig'maydi, ishonaveringlar. E, shunaqa ham bo'lgan ekan, shunaqa bo'lgan. Nimaga biz aqlimizga sig'may qolgan? Chunki bizning aqllarimiz boshqa narsalar bilan to'lib ketgan. Bu narsalar ertakka o'xshaydi. Ishonmagan odamga. Lekin biz iymon keltiramiz. Nima uchun? Bu kishilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarbiyasini olgan. Muhammadiya madrasasining eng oliy talabalari bo'lgan bular. Bizni Bizi ajdodlarimiz, bizga ibrat bo'ladigan bizi avvalgi salaflarimiz mana shunday insonlar bo'lgan. Biz shunday insonlarda bir avlodlarimiz. Ibrat bizga shulardan bo'ladi faqat. Bularni hayotini eshitsak, kallalarimizni bunday bunday qamat qo'yib, hayotimizda shu narsaga amal qilib tatbiq qilishga harakat qilmasak, bu darslar bizga foyda qilmaydi. Bilaks, qiyomat kunida bilib turib qilmaganlar qatorida bizga so'roq savol bo'lishi mumkin. Alloh subhanahu va taolo mana shu salaflarimizning hayotidan ibrat olib, yashashlikka hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Subhan robbika robbil izzati nasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه إنك أنت علام الغيوب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب السلام عليكم ورحمة الله طيب.